աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերի երևի ամենակարևոր զարգացումը մեզ համար եղավ Մոսկվայում Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ինչ կարող ենք եզրակացնել։ Շատ ծանր, բարդ իրավիճակ է ստեղծվել իսկապես, բայց դա չի նշանակում, որ ելք չկա եւ ամեն ինչ կորցված է։ Ոչ։ Ուղղակի պետք է լինենք սկզբունքային եւ մեր ձայնը լսելի դարձնենք աշխարհով մեկ։ Այո, այնտեղ եւս հնչեց այն գաղափարը, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն 86.6000 քառակուսի կիլոմետրով, այսինքն նաև Արցախը ներառյալ։ Դրա մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, սա համարելով ամենակարևոր ձերբերումը։ Գիտեք, նորից եմ ուզում կրկնել, մենք Արցախը, Արցախայությունը վաստակել է այդ իրավունքը եւ հայությունը առհասարակ։ Պարզ աչքերով դիմել բոլորին եւ անկեղծ զրույց ունենալ բոլորի հետ։ Նույն Պուտինի հետ, նույն Մակրոնի, Բուշի եւ այլն նոր Ռուսաստանի զարգացման եւ զորացման գործում մենք ունեցանք եւ ունենում ենք առ այսօր աղրելի ներդրում։ Դրա համար կարող ենք ասել, որ սա մեզ համար անընդունելի է, պարտակ պարտավոր ենք ասել։ Այդ ինչ է Ղրիմը ունի այդ հնարավորությունը եւ իրավունքը ինքնորոշվելու, Դոնբասը, Զապարոժին, չգիտեմ, այլ երկրներ, Օսեթիան, Աբխազիան, Արևմուտքի համար Կոսովոն, մեր Բալթյան երկրները, չգիտեմ, այլուր իսկ մեր ճակատագիրը պիտի առանց մեր կամքի, հա, որոշեն։ Առանց էմոցիաների տականգնելու այս ամենը բարձաձայնում եք, իսկապես ոչորոշ փուլ է գալիս մեզ համար։ Վերջի մի քանի օրերին բարձացել է իրավիճակը ռուս-ուկրաինական պատերազմի թաթերաբեմում։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը փորձել են խոցել Իվան Խուրս ռուսական ռազմանավը, որը գտնվում էր 140 կիլոմետր Բոսֆորի նեղուցից։ Այսինքն դա այն տարածքն է, որը պատկանում է Թուրքիայի տնտեսական գոտուն։ Շատ հեռու է բունթաթերաբեմից պատերազմի Ուկրաինայից։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ նաև պատերազմական գործողությունները արդեն դուրս են գալիս դասական թաթերաբեմից։ Իհարկե այդ անօթաչու թրջող սարքերը իմիջիալուց նաև անօթաչու ուրեմն ռազմանավեր են եղել այդտեղ։ Բոլորը ոչնչացվել են եւ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ իսկապես նաեւ Թուրքիայի տարածքային ջրերում պատերազմը շարունակվում է։ Ասեմ, որ նաեւ վերջի մի քանի օրերին Վագներ զորախումբը ուղարկեց մի շարք դագաղներ այն վարձկանների սպանված բախմուտում, որը զոհվել է վերջի օպերացիայի ժամանակ, բախմուտի գրավման ժամանակ։ Դա հիմնականում Ամերիկայի եւ Թուրքիայի քաղաքացիներ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պատերազմը իսկապես դարձել է կարելի ասել ինտերնացիոնալ իր բնույթով։ Կարևոր է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի այցելությունը Չինաստան, որտեղ նա մասնակցել է տարբեր միջոցառումների ռուս-չինական բիզնես ֆորումին Շանխայում, ինչպես նաև հանդիպել է իր կոլեգայի Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանի հետ եւ իհարկե Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններ եւ Միշուստինը հայտարարել է, որ նոր ворակ պետք է հաղորդվի ռուս-չինական հարաբերություններին եւ այն պետք է թևակողի նոր փուլ։ Թուրքիայում չեն հանդարտվում նախագահական ընտրությունների կրքերը, բայց թուրքական ընդդիմությունը մեղադրանք հնչեցրեց Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, որ նա միջամտում է Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում նրան անմիջապես վերագրելով այն հանգամանքը, որ Սինան Օհանը երրորդ տեխնացում, որը 5% է հավաքել ձայների, հիմա սատարում է ուրեմն Էրդողանին։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, ասել ենք, որ հենց այդպես է լինելու է, կանխատեսել ենք, բայց տեսնում եք, որ զարգացումները գնում են այս հենց այս եղանակով։ Հետաքրքիր զարգացում ունեցավ Իրանում, Պարսկաստանը փորձարկեց եւ դա ցույց տվեց ամբողջ աշխարհին նոր բալիստիկ հրթիռ Խորամշահր 4, որը ավելի քան 2000 կիլոմետր կարող է թռչել եւ խոցել տարբեր տիպի ուրեմն շենքեր, շինություններ, ռազմաօբյեկտներ եւ ընդհանուր քաշը 1500 կիլոգրամ է։ Շատ մեծ է, ամենահզորն է այս պահի դրությամբ ուրեմն իրանական բալիստիկ հրթիռներից։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Իրանը իսկապես նոր որակ է հաղորդում այդ ճյուղին հրթիռաշինությանը միջալյուց այս հրթիռը գրեթե ռադիոէլեկտրոնային պատերազմի եւ սարքավորումների համար անխոցելի։ Այսպեսին նույն թանկագին բարեկամներ, մի շարք կարևորագույն իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մի տխրեք, պինդեղեք, երբևիցե հաստատակամությունը, հայրենասիրությունը եւ սկզբունքայնությունը չի կարող անտեսվել։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։